بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص O, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut?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 Sein Name ist Ahmed. Als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah Lügen ersinnt, während er zum Islam aufgerufen wird? Und Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen, aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين O, die ihr glaubt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, der euch vor schmerzhafter Strafe rettet. Ihr sollt an Allah und seinen Gesandten glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen. Das ist besser für euch, wenn ihr nur wisst. Dann wird er euch eure Sünden vergeben und euch eingehen lassen in Gärten, durcheilt von Bächen und in angenehme Wohnungen in den Gärten Edens. Das ist der großartige Erfolg Und noch eine andere Huld, die ihr liebt, wird euch gewährt. Hilfe von Allah und ein naher Sieg. Und so verkünde diese frohe Botschaft den Gläubigen. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين O die ihr glaubt, seid Allahs Helfer, so wie Jesus, der Sohn Marias, zu den Jüngern sagte, Wer sind meine Helfer auf dem Weg zu Allah hin? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer. So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein anderer Teil ungläubig war. Da stärkten wir diejenigen, die glaubten, gegen ihre Feinde, und so bekamen sie die Oberhand.